ولقد جاء آل فرعون النذر Na waonyaji waliwafikia watu wa Firauni كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر walizikadhibisha ishara zetu zote nasi tukawashika kama anavyoshika mwenye nguvu mwenye uweza. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur, je makafiri wenu ni bora kuliko hao au yameandikwa vitabuni kuwa nyinyi hamtiwi makosani? Am yaquluna nahnu jami'un muntasir au ndio wanasema sisi ni wengi tutashinda tu. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, wingi wao huu utashindwa na wao watasukumwa nyuma. Bali saatu maw'iduhum was-saatu adha wa amar, bali saa ya kiyama ndiyo miadi yao na saa hiyo ni nzito zaidi na chungu zaidi. In almujrimina fi dhalalin wa su'ur, hakika wakosefu wamo katika upotofu na wazimu. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar, siku watakapokokotwa motoni kifudifudi waambiwe onjeni mguso wa jahannam inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar kwa hakika sisi tumekiumba kila kitu kwa kipimo wama amruna illa wahidatun kalamhin bilbasar na amri yetu haikuwa ila ni moja tu kama kupepesa jicho. Walaqad ahlakna ashya'akum fahal min muddakir, na bila shaka tumekwisha waangamiza wenzenu, lakini yupo anayekumbuka. Wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, na kila jambo walilolifanya limo vitabuni. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar na kila kidogo na kikubwa kimeandikwa. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani na mito. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, katika makalio ya haki kwa mfalme mwenye uweza. Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Na watu wa Firauni yaliwajia maonyo ya mfululizo. Walikadhibisha ishara zetu na miujiza yetu waliokuja nayo mitume wetu. Tukawaangamiza kwa maangamizo ya nguvu yasiyoshindika ya uwezo mkubwa. Ati nyinyi makafiri mna nguvu zaidi kuliko hao wa kaumu zilizotangulia ambao wameangamizwa au nyinyi mmetolewa makosani kwa hivyo teremka katika vitabu vya mbinguni. Bali ati wanasema hawa makafiri sisi ni kikundi kilichoungana chenye nguvu juu ya maadui wake hakishindwi. Kikundi hicho kitashindwa na watakimbia mbio wakifurushwa. Bali kiama ndiyo miadi ya adhabu yao na kiama ni kizito zaidi na kichungu zaidi. Hakika wakosefu kutokana na hawa na hao watakuwa katika hilaki ya jahanamu inayowaka moto. Siku watakapogururwa kifudifudi katika moto wakiambiwa hilikini kwa machungu ya jahanamu na joto lake. Hakika sisi tumeumba kila kitu. Tumeviumba kukadiria inavyohitajia hikma. Na haikuwa amri yetu tukitaka kitu ila neno moja tu nalo ni kusema kuwa nacho huwa papo hapo kama kupepesa kwa jicho. Na bila shaka sisi tumekwisha waangamiza wengine waliofanana nanyi katika ukafiri. Je, yupo aliyewaidhika? Na kila kitu walichokifanya duniani kimeandikwa katika madaftari kimeapatishwa nao. Na kila dogo na kubwa katika vitendo limeandikwa, hakipotei kitu. Hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani yenye shani kuu na mito ya namna mbalimbali. Katika barza ya haki hakuna porojo huko wala madhambi. Kwa mwenyewe mfalme mtukufu wa uweza.